Book 2 Sporti Sporti Mis dev sports Mis dev sports Diakh mozraoba mcirdeba Diakh mozraoba mcirdeba Me sportul jgubshi var მე სპორტულ ჯგუფში ვარ. ჩვენ ფეხბურთს ვთამაშობთ. ჩვენ ფეხბურთს ვთამაშობთ. ზოგჯერ ვცურავთ. ზოგჯერ ვცურავთ. ან ველოსიპედით დავდივართ. ან ველოსიპედით დავდივართ. ჩვენ ქალაქში არის ფეხბურთის მოედანი. ჩვენს ქალაქში არის ფეხბურთის მოედანი. არის ასევე საცურაო აუზი საუნით. არის აქვე საცურაო აუზი საუნით. და არის გოლფის მოედანი. და არის გოლფის მოედანი. რა გადის ტელევიზორში? რა გადის ტელევიზორში? ახლა ფეხბურთია. ახლა ფეხბურთია. გერმანული გუნდი ინგლისურს ეთამაშება. გერმანული გუნდი ინგლისურს ეთამაშება. ვინ იგებს? ვინ იგებს? წარმოდგენა არ მაქვს. წარმოდგენა არა მაქვს. ჯერ ფრეა. ჯერ ფრეა. საჯი ბელგიელია. მსაჯი ბელგიელია. ახლა 11 მეტრიანი დანიშნეს. ახლა 11 მეტრიანი დანიშნეს. გოლი 1-0. გოლი 1-0.